დადიდეთ შენ ცხოვრების მომცემელო ქრისტე, რომელი ჩვენისა ცხოვრებისათვის უქორწინებელისა და ყოველი წმიდისა ქალწული სამარიამისაგან ხორცითა იშევ, ღაღადებდით ღვთისა ყოველი ქვეყანა უგალობდით სახელსავისა.